Benoa duk asu gure kilan egin nuen, Benoa? Igun horren abeinat. Hordien, eh, hiek kilan nahi patuko dugu, Izabe TP, hordien, eh, eh, jaikuntza mundian dienek hoek ezagutzen diren hainbat famatu behita eskola hori duk, ingeneritza eskola jaikuntzan hori duk, prezentatu behar bahio eskola hori nu la prezentahio Hori bera, orduan, Izabe TP bai, aurkezuko dizut askipite, Izabe TP institut instituzio superiorakiten du batziman eta trabo publika. Be, jan, frantxez erraiten dugun bezala, e, ingeniaritza zibilako edo eraikuntzako ingenieri eskola bat dira. Bort urteko uh, ingeniaritza eskola da. Eraikuntzako eskola bat dira. Aztapenetik, gure ikasleek bai uh, e, kurtsuak uh, e, espezialitate hori uh, buruz. Ez dugu uh, prestakuntzaz uh, ziklorik uh, gure eskolan. Akort, eta hori berezi duk ordin ingenieritzako euh, eskoletan, hoi duk? Bai, normalki, ki, euh, euh, bost urteko eskoletan, badira bi urte uh, prestakuntza ziklo batekin hor, uh, matematikak, fisikako kurtsuak eta olako kurtsuak segitzen dituzte, ikasleek, eta gure, gure eskolan lehen urtetik goiti behituzte uh, eraikuntzako kurtsuak. Bai, eta geho, um, bon, badakiat zerren uh, eh, batiat ezagun zumait eh, hortik igan behitia, mena hanitz aizide enpresetan lanin, eh? gana hiat uh, eh, aiazten tutzie zien ikaslik enpresetan usteat bat tutziela jutan hogei eta hamar bat haste uh, igaiteko enpresetan hoi duk. Oli bera, ikasleak, ikastuan txartendidea dik, lehen urtetiko iti, ikastaroak egin behar dituzte uh, enpresetan uh, ez da uh, aldizkako formakuntza bat, erran bezagun, ez da kontraturik, baina behar dituzte ikastaroak egin, eta urte guziz, bi edo uh, lau hilabeteko ikastaroak egin behar dituzte. Eta laugarren eta bosgarren urtean, uh, aldizka formakuntza segitzen ahal dute ikasleak. Orduan bai, uh, formakuntza uh, itzuliada uh, buruz. Eta hi justukin eskola hortaik iganiz, zer ekarri du, zer ekarri daiki hie, hie bilbidian eskola horrek? Ebe ni, uh, bai, ni uh, ingeniarian e, eta ingeniaritza zibilako agregazio duna naiz. Uh, ikus molde bat da uh, beste, beste, uh, beste erakasle konparatuz behar bada, pixka gehiago praktikoa eta e, gero uh, ahalak baditut behar bada e, enpresen e, eskola eta enpresen arteko aremanetan parte arteko eta olopet gauzetan. Hoi, ebai, bon, haipatzenia gehen enpresetan kurritzen dela ikaslik eta uh, badela lan berrezi bat alde horta ikamanik. Badakia gehoi, ebai, jaikuntzan teknikak kanbiatzen ari dela urteoz berritzen ari Zike bai, zien, uh, zien eskentza hori uh, egokitzen duzie? Bai, biztan dena. Eh, lehenik eh, behar bada zehaztasun tiki bat hor eh, gure, eskolari buruz. Eraikuntza enpresekin areman uh, uh, privilegiatuak balitugu, Kasik egun bat profesionalak erakasle gisa esku eskuartzen dute gure eskolan. Eta eta horokorki kasik 2000 enpresak hartu dituzte dira uh, ikasle bat ikastaro bat egiteko. Gero, uh, eh, biztanena erretzen zuen bezala, gure formakuntza uh, aldatzen ari da, eh? duzen gizaz, eh, esko, eskolako zuzendaritza behiarekin, be, lanardati behiak uh, baditugu, eta lehen bait lehen formakuntzari buruz uh, eh, biharko ingenieriak uh, prestatzen ditugu eta prest izan behar eh, dira etorkizuneko erronketarako uh, bereziki ingurumen eta energia transizioareako uh, etorkizuneko uh, erronketarako bereziki ingurumen eta energia eh, transizioari. Uh, hoi, hoi galteginen ean justokin ekologia hoai eh, eh, sektore hoi badakiagu uh, korren eta ikidela. Eh? Bai, bai, bai, bai, hor, haleike, badu kambio bat zerbait abiatu iduk? Bai, bistan dena. eta gure aldetik gure erakaskuntza programak berritzen ditugu hori uh, so eginez, eh? adibidez kurtso berriak uh, ditugu, uh, ber erabiltzeari buruz, e, eraikitako ondoroaren gaineko laneri buruz, edo uh, impactu txikiko materialak lur gordina bezala adibidez. Untsa, beste galto bat ebai, Badakiak jaikuntza mundin, badela langile mentsa, jaikuntza mundik ez dakat, ez zinez bon, langile xumek eranen jat, edo har, edo hoietan, enjenieritzan, baduk galtua, baduzi harrakastak? Bai bada, E gu ere badugu ez, ez langileia bezain eh, bezala, baina eh, bada ere eta orduan ebe, uh, formatuko ditugu uh, ikasle gehiago, eh? ikasle, gure ikasleen kopurua handituko dugu uh, etortzen diren bost urteetan, eta urtero, orain urtero irurugoi uh, ikasle formatzen ditugu, eta bost urtean buruan hor uh, laurugoitara uh, iganen gira. Eh, hori eh, eh, hori da be mundu enpresen eta profesionalean behar beharri erantzuteko. Mm. Mm-hmm. Untsa, eta minibat kinberi laiko mena hie bilbidian aipatzeko minibat, erran behardik uh, gazte hizala oan ohaleike, eta deja uh, izabetek peko buia, nula, nula heltu zaik galtu hoi, nula hartu du zer, zer importenzia maiten doke bai? <laughs> bai, ez, ez dakit, Bai, bai gazta naiz, bai nan ba, ogoita, ogoita ama ditut, nire ekas, ikasketak hori zabetepen bukatu ditut uh, eh, bilinata amajean, gero joan iz uh, eh, parixerat, atxilerat, Uh, ikasteko, lan egiteko piskat, eta 2000 eta amabostetik goiti erakasle uh, agregazio duna gisa lan egiten dut hemen izabetepen, eta zazpi, zazpi urte horietan uh, uh, eskolako uh, nazioarteko aremanetaz okupatu nahi baita ere jaiten nuen bezala eskola eta enpresen arteko aremanetan eh, parte hartu dut, eta horien ondotik ondutik aurter hartu dut uh, eskolako, uh, eskolako zerrekan uh, bai behar. Zer ekarri nahi huke heltu bada, ez huke, baduka ideia bat eh, heltu bada e, zerbait eh, ekarri nahi huki nahi huke bortxan oano izabetepen edo... Ba be, gaiten nuen bezala profesional munduko behar giri erantzutea uh, ikerketa initz egiten ditugu orfe. gure eskola da unibertsitateko eskola bat, ikerketa initz egiten ditugu, baina gure formakuntza uh, aski eh, praktikoa txiki nahi dut, eta eh, be, mundu profesionalean behar edi uh, erantzun behar, behar dugu. Gero behar haiten nuen bezala, biharko, uh, biharko ingineriak uh, restatzen ditugu, eta eta lan ardatz hori biziki importantea da enetako. Untsa, eta mm, erran behar dik, mundia hainbat eta leike euskalduna dela, eh? bon, ez jaikuntza animalak heltu bada benzi eta hoier pentsatzen jat, baina hebenko kartieleko ofiziale hanitz euskaldunak tuitzak eta euskai etxeka tuitzak hoie importenduk uh, eh, euskaldunentako izabetepeko buia euskalduna izan dadin. <laughs> bai, behar bada. uh, <laughs> eh, Egi ikasleetan hor, eh, irugaren bat uh, Pirineo Atlantikoetatik uh, etortzen dira, eta iru laudenak akitania behitik. Hor duan, uh, gure eskola, gure, gure buruz uh, uh, so egiten du biztan eta bai, ene ustez uh, gauza hon bat da, uh, emengo, emengo norbait ukaitea eskolako buruan. Untxo irentzeko azken hitz bat heltu bada nula, uh, ez dakiatu ez balin batuk gazteli bat hor gui beha, ez dakie heltu bada zer egin, jaikuntza zentako ez, nula, nula inbea emaiten ahaldek, nula gogu apisten ahaldek gazte hoier eh, jaikuntza mundia ilotzeko eta zentako ez izabete jiteko. lehen bait lehen... Uh... Eh, egin behar gaztek itz egin behar dute Euh, profesionalekin, jakiteko zer, den uh, eraikuntzako mundua, biztan dena. Uh, izabete pen sartuz ez tagibel egitekoik, zeren eta besartzen zira bost urteko uh, formakuntza batean, eta gero ezta da, ez da subidik uh, beste formakuntza batetara joitea. Orduan, uh, nahi du, euh, aski segur izan behar dela haien uh, uh, ustez, gauza oberena da be, gure uh, ate, ateidekitze etara etortzea, gurekin segiteko, gero, gero badira ere eh, beste formakuntzak, uh, uh, eraikuntzako buruzko formakuntzak, eh, kanto liseoan, uh, le kompanion, la federazion kompanionik emetiedi gure, gure hauzoak direnak, eta gure, eh, gure inguruan hor, uh, eh, Euskalegian angelun, eh, baita badira formakuntza hainitz, eh, eta ene ustez, denentzat, badalikia, eta denentzat uh, emaiteko prest. Mm. Bena, bon, eskerik hantz benoa, ez azken hitz bat nahi bali baduk eran urentzeko, eta bestelan uh, eskerik hantz etik ba, esker zuri, ez beste hitzik emaiteko, bakarrik be, urte bezion deneri.